Kial vi vivas en comuna loge proiecto? Fakte, en 2012 ni translucidgis en fransan urbon, Rochelle, kie ni neniun conis, sed nia electo fontis el malnova revo cae decido. Igi nec proprietulo, nec pronte prenanto de lugeio. Tiel, ni accetis sociaen partoin de quasaua cooperativo por giui privata nogeion ene de collectiva domaro. De tridec tri iaroi cun vivas en tiu ses familioi cae ni anstatavis unu el ili. En Francio tihai proiectoi ne cutimas male al caicae landoi kiel Germanio, Quebeco, Danio, cae en landoi cie popoloi diritai primitivai, teore tiel viva. Legion, ciu ebligis cooperative logi, registaro forgetis en la sedecai iaroi, sed nun tempe nova Franza legio permessas tian logiadon. Concrete, crom la privata domo, ciun ni juas, arban, floran, cae legoman terrenon ni collective prisorgas. Ancau, collectivain lav machinoin, dometon, bicicleion, trinqueblan aquon, el putan aquon por agvumi la jardenon, heitig lignajoi ni cunis kai cae usadas ni ciu monate convenas cae cune decidas pri comuna zorgado de la construajoi cae de la terreno. Ben chance, logias ni en conforta individua domo je cent gvaderatai metroi. Felice cae sane, ni vivas mese de niai collectivai mil gvincent gvaderatai metroi Nia legom giardeneto productas iom, sed ne suffice por provisi ciuin niain nutrajoin. Nido, visitas approximain bazaroin. Por accepti amicoin cae facile voyagi, la domaro situas ie malpli ol du kilometroi for de la stazidomo cae de la oceano. Ni pied iras au biciclas ene de la urbo sen usi auton. Tre rapide, pere de niai cun logiantai naibaroi, ni rencontis homoi en la gvartalo, en diversai asocioi. Ni tiel onu espertis solidarezzon, por helpi novuloin malcovri urbon cae ties logiantoi pordoi niai restas malfermitai alla naibaroi, ciu ofti visitas nin, tamen respectas nian intimezon. Ni tiel pli bone conatigas, cae povas proponi elpon, cae interchangioin. Mali, ec contraoe al individualismo, Chiun societo pli cae pli instigas al occidentae homoi, ni provas vivi pli solidarece. Ciu ni besonas posedi rogeion? Por giui confortan cae agrablan vivon. Ciu ne suficias usa di gin? Chi est tero? Ciu nenies cae cies? Ciel nia comuna lingvo kiu iam e clernas naibarino. Kiu raitas emphasi che ci posedas parten de nia teru? Si ascale tero nur par tempe acceptas nin dum nia mallonga vivo. Kiom costas la sociae parto? Starigisti un peton la vendistoi, ex logiantoi cae ni. Ciu eblas taxi tian vivon en tiu proiecto? La notario opiniis che valoras ne ni om pro la ne eblezzo igi plen pocedanto de la bieno. Ciar statute la cooperativuloi ne devas profiti per vendo de siai sociai partoi. Ni interconsentis calculi la nun tempan preson de la iama accetajo cae elgi subtrahi taxadon de la giuado de tiu logeio dum pli ol tridec jaroi. Fin fine, ni comune celas che cial eble plei long tempe dauru la proiecto, ec post epoco de la iniciantoi cae nun tempai logiantoi.